Ons het gesê dat ons vanmorgen met mekaar wil praat oor verhoudings. So, onthou nou, dis wat oor dit gaan. Moet nou nie op my uitstap vanmorgen nie. Ek wil nou iets ongedwoons doen. Um, en die mense wat inluister, moet ook nie nou die eh, rekenaar afsit nie. Loop dit met my paaikie saam. Vader, ek dankie dat ons vanmorgen kan besin oor verhoudings dit wat vir u die belangrikste van alles is. Verhouding. Verhouding met u. Verhouding met mekaar. Heere, dit is in verhouding wat liefde sy sin krijg. Liefde kan net bestaan in verhouding. En daarom dat ons ons wil onderwerp aan die woord en aan die persoon om hierdie verhouding met die te versterk, te verstewig, miskien te toets vanmorgen. Sien, het ons rechtig verhouding met die. Ons eer die vir die teenwoordigheid by ons, vir die inspraak. Dank die Heere vir die eenheid van die gees. Dat ons in eenstemmigheid kan wees, omdat ons soek, soek na waarheid. Dat die gees ons in die hele waarheid leid ons eer die vermoorde, in Jesus naam. Amen. Ek het hierdie weke eh, in, ek het al verlede week daarna verwees, ek het gehoor van hom, en toe ek met hom self gepraat, wat um, eers gesê, hy is een antichrist, maar toe kom hy achter, die antichrist is een bybelse term, en om een antichrist te wees, beteken, hy erken dat hy die bybel gloe, het het verander, toe hy sê, hy is nie antichrist nie, hy is atheist. Nou ek is op rekord dat ek al baie gesê het, uh, iemand wat sê dat hy atheist is, is nie atheist nie. Want die atheist sê dit nie. Hy glo dit mos nie. Maar die ou wat sê hy is atheist, is kwaad. Hy is kwaad vir God. En hierdie ou is ook kwaad vir God. En nou het ek al achtergekom my lewe, as ek met iemand te doen krij, wat een atheist is, so persoon verwerp God en hy verwerp die Bijbel. So wat er basis het ek om met hom te praat. So al wat ek het om met hom te deel, is, is die getuinis van my leven. En ek onthou jare terug daar in die syde van Botswana, het ek so met die ou gepraat en, en met hom dit gedeel en my, my net my getuinis, toe hy die ding van my gesê het. En met, om my getuinis te deel, en terwijl ek bezig is, sê hy vir my, is dit hoekom ek sikke kouwe rillings kry terwyl jy my praat? Ek sê, die kouwe rillings is my bewys dat God lewe. Want, hy, want die ouds sê allemaal vir jou, jy moet God bewys. Dan nou sê ek vir hom, gloe jy dat hy iets soos liefde? Ja, sê ek sê, hoe bewys jy dit? Jy kan dit nie voel nie, jy kan dit nie sien nie, jy kan dit nie reik nie. Hoor jy, jy kan nie onder een mikroskoop dit sien nie. Die theorie van liefde is nog nie wetenskapelik bewys nie, in die sin van, dis iets, dis daar, dis realiteit, dis een werkelijkheid, dis een werkelijkheid van allemaal van ons levens, maar jy kan dit nie vastvang nie. En net so het God gekies, om God wat gees is, wat onsigbaar is, in die vleeslike realm waarin ons leef, het God gekies om homself te openbaar, te manifesteer, dier ons dis die geweldigheid daarvan. In elk geval, daar in die syde van Botswana het het baie goed gewerkt, want terwijl ek met my getuinis bezig is, grijp hier die oude en hy sê, ek besef, ek besef ek sekeerd. Maar hierdie ou met wie ek die week praat, sê vir my, been there, done that, have the t-shirt. Alles wat jy na my toe kan bring, wat jy beleef het, dat ek gehad. Ek het ook die Heere gedien, ek was ook een christen, ek was ook in een pimsterkerk, hy sê, ek het ook, uh, ek is ook gedoop met die Heilige Geest, ek het ook gesprek in taal. Nou vraag jou, hoe werkelijk was dit? Hoe werkelijk was hierdie manse belevenis? As hy daarvan af kan omdraai en sê, ek ontken dat God is, jy moet self antwoord. Jy sien, in, in ons gesprek, in die loop van die ochend, want het het hele ochend gevat. Nou, kom die een ding na die ander, jy weet, ons mag nie oor die bybel praat, want ons glo nie die bybel nie, maar elke keer dan kom die bybel weer ter sprake. Maar in hierdie gesprek, kom dit uit, dat hierdie jongman, vir twee jaar lang, vir twee jaar lang, gesoek het na God. Hierdie bekeerde, wedergebore, jongman, wat gedoop is in die Heilige Geest en in tale praat, hy soek na God, vir twee jaar lang. En in twee jaar, wat hy soek, vind hy nie vir God nie. En hy besluit, daar is van my net een van twee paie uit. Of God bestaan nie, of hy wil homself nie aan my openbaar nie. En toe besluit hy, God bestaan nie. Ek sê, daar is een derde moontikheid. Sê, wat is dit? vir die derde moendlikheid is, dat hy hom wel aan jou openbaar het, maar jy het het gemis, jy het het nie raak gesien nie. Want die wijse waarop hy om self aan jou openbaar, is nie volgens een recept nie. En baie keer dan soek ons na God, en ons soek dat God ons op een manier om aan ons moet openbaar. En ons soek ons soek hier voorbij, jy weet, is amper soos die ou vorm van gebed, nie, ons roep na God in die hemel, en al die tyd is God door sy geest teenwoordig binnen in my, en terwijl ek sê, Heere help, sê die heilige geest hier binnen in my, sê God binnen in my, die volheid van die God wat in my woon, hier sê ek, hier sê ek, en baie keer mis ons, omdat ons God daar ver soek, besef ons nie, of hoor ons nie sy stem, wat nabij is nie. Ons soek een donderslag, of ons soek een harde stem, of iets van iemand wat uitroep, maar hy so nabij ons, hy kan fluister, dan hoor ons om. En dan hoor ons nie die fluisterstem nie, en dan sê ons, hy is nie daar nie. Ons hoor nie die fluisterstem nie, en sê ons, hy praat nie met ons nie. En dis hierdie jongmanse moeilikheid. Maar in die loop van die gesprek die ochend, maak ons hierdie skokkende ontdekking, dat hy sê, as hy na die christendom kyk, die christendom, die breed christendom. Hy sê dan, beleef hy die christendom soos wat hy omself beleef. En dit is, dat hulle verhouding in aanhalingstekens met God, precies die is as kinders wat speel met die verbeeldingsmaakie. Dat God een figuur, een persoonlijkheid, een gedachte is, waarmee ons in ons verbeelding, in ons gedachte wereld, communikeer, soos een kind met sy verbeeldingsmaaikie speel, maar dat hy nie reel of nie werkelijk is nie. En dit het my tot stilstand gerik vir oomlik, toe ek besef, maar is moendlik, dat baie christene daar buiten rondloop, wat net die, die moed het, om te sê, dit werk nie vir my nie. Die moed wat hierdie man het, om te sê, dit werk nie vir my nie. Want jy sien, die verhouding wat ons met God het, kan nie net uh, ervaring in my gedachte wereld wees nie. Dit moet reëel wees. Dit moet werkelijkheid wees. Hy is een persoon. Ek moet in gesprek kan wees met die persoon. Ek moet met hom kan praat, ek moet sy stem kan hoor. Hy moet so seker wees soos, ek wil amper sê, nee, ek wil nie amper sê, nie, ek sê dit. My verhouding met Godse geest is my meer reëel verhouding as my verhouding met jou Desmond. My verhouding met jou is werkelijkheid. Maar ek wil hier jy met jouself toets vanmorgen. Waar staan jy in hierdie verhouding? Is jou verhouding met God eh, iets wat in jou gedachte wereld, een eh, formulatie in jou gedachte wereld, of die rechtige ontmoeting gaat, een persoonlijke ontmoeting, met die levende God? Praat jy met hom oor Jezus stem? weet jy dat jy weet. Jy weet, die wolk, God het, het neergedaal op die tent van samenkomst in die Moosesse tyd. En daar het hy met Mooses gepraat, soos een man met sy vriend praat. En dit het soos een wolk gelijk. Nou wil ek weer vry, waar het jy God vastgevat? Hoe lyk een wolk? Waar vat jy aan een wolk? Jy kan nie aan hom vat nie. Maar die wolk het neergedaal, God was daar. En hy het met Mooses gepraat, soos een man met sy vriend praat. En ek wou begin vanmorgen, met Exodus 20. Dis wat ek gesê, jylle moet net verblief vir drie minuut te bly sit voor jylle uitstap. Exodus 20 sê vir ons, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê. En al die woorde wat hy gespreek en gesê het, het hy gesê, ek is die Heere, jou God, wat jou het jy geplant en die klaarwees uitgeleid. Jy mag geen ander goede vir my aangezicht heen nie. Jy mag vir jou geen geslede beeld of enige gelijkenis maak van wat boon die hemel is, onder op die aarde is, waters onder die aarde is. Nie sien jylle, ek was dit nie so ongeskoel mag jou voor hulle nie neerbuig en die nie, want ek die Heer jou God, sy jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek, aan die kinders van die derde, vierde geslag van die wat my had, en ek bewys barmhartigheid aan duisende, vir die wat my lief het om my gebouw onderhou. Jy mag die naam van die Heer jou God nie eindelijk gebruik nie, want die Heer sal die een wat sy naam eindelijk gebruik nie ongestraf laat blij nie. Gedenk die sabbedag, dat jy dit eindelijk. Ses daal moet jy arbeid al jou werk doen, sevende dag sabbat van die Heer jou God, dan nou mag jy geen werk doen nie, jy of jou sien of jou dochter of jou dienstnecht of jou dienstmacht of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poort is nie. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word. In die land waar die Heere jou God aan jou sal gee. Jy mag jy doodslaan nie, mag jy echtbreek nie, mag jy nie steel nie, geen valse getuine spreek nie, die in jou naaste nie. Mag nie jou naaste sy huis begeen nie, nie naaste sy vrou begeen nie. Of sy dienstnecht, of sy dienstmacht, of sy ons of sy eesel. Of iets wat van jou naaste is nie waarom het God hierdie woorde gespreek? Waarom het God vir hulle die wet gegeen? Julle weet ons wat die antwoord. Omdat hulle verhouding geweier het. Jy sien, by die berg hoor heb, het God aan Mooses verskyn in die brandende bos. En die louter vuur van Godse gees was daar. Om die opgehoopte frustratie, die opgehoopte frustratie, ongerechtigheid, die opgehoopte mislukking, minderwaardigheid, wat gekom het as gevolg van Adam, want hou Paulus skryf die, die misdaad van Adam, van een, het die sonde in die wereld ingekom, die die sonde, die dood, die dood, tot alle mense deur gedring, omdat allemaal gesondig het, Mooses is een van hulle. En daar met daar die vier het God klaar gekry, met alles wat fout gegaan het, in Adamse lewe, en uiteindelik vir Mooses bekrachtig. Uiteindelik met sy gees in Mooses kom inwoon. Ja, het prematuur al, want het moes eindelijk eerst gebeur het na die kruis. Maar ook een verhouding in met Mooses gehad en vir Mooses teruggestuur en gesê gaan haal die volk. Ek is nie een aannemer van die persoon nie, Mooses, wat ek met jou doen, wil ek met die volk doen. En so gaan Mooses met die kracht van Godse geest klassieke voorbeeld van wat God vir Adam gesê het, hy sê, onderwerp die aarde en heers daar En hier kom Mooses, en Mooses kom en hy onderwerp die aarde en hy heers daar Visse van die stier, die vols van die hemel, diere wat op die aarde kruip, hy kom heers oor die skepping. Nou moet julle mooi dink wat gebeur. Hy kom in Egypte land, en hy daag vir Faroe uit. Hy sê, laat my volk trek, sê God. Faroe sê, waarvan praat jy? Da is nie kans nie. En dan begin hy, begin Mooses, met die kracht van Godse geest dierom, begin hy al die goede van Egypte land aanspreek. Hulle eerste God was die Nijl. Dit was hulle levensaar. En hy, hy maak een bespotting van hulle levensaar, van hulle God. Hy maak verander die water in bloed. En so gaan hy aan, met die paras en die muskiete en die steekvee, totdat hy kom by die eerstgeborene, want jy sien die eerstgeborene, die was aanbid. Jy sien, dit het nie gaan, God het nie aksie tegen mense gehad nie. God het een aksie gehad tegen die afgoede van Egypte. En elkeen van hierdie goed wat gekom het, was die afgoede van Egypte, wat God mee klaargespeel het, dier Mooses' hand. God het dit nie gedoen, nie Mooses het dit gedoen. Maar Mooses het dit gedoen, met die vermoe van die geest van God in hom. En dan leie hy hulle uit met een sterke hand, en ons sien hoe dat die natuur, die skepping soos wat God het bedoel het, in aksie kom. Jy sien die skrif wat Paulus sê, die hele skepping wacht met reikhalsende verlange op die openbaringmaking van die kinders van God, want die skepping is aan nietigheid onderworpen. Julle onthou wat het daar gebeur, toe Adam gesondig het, het God vir hom gesê, wat het jy nou gedoen? Hy sê, omdat jy dit gedoen het Adam, daarom sal die aarde vir jou voortbring, doorings en distels. Nou is die aarde onder een vloek, die aarde het onder een vloek gekom, want hy is onder ander bestuur, want jy het jou heerskap, hy uitverkoop aan die duivel, die duivel het die oorste van die wereld geword, en nou gaan die aarde vir jou doorings en distels voortbring, het gaan nou teen jou draai, en so was dit. Maar, nou sien ons dat Mooses in die verhouding met God, sy gees, waarmee hy wandel, sien jy dat die skepping terugdraai, terugdraai in die guns van die mens, dat die selfs die skepping reageer op hierdie grootsheid wat in Mooses gebeur het. En wat gebeur? As het koud is in die nacht, dan skep die skepping een vierkolom om vir het licht te gee en hulle warm te maak. En as het warm is in die dag, dan bring die skepping een wolk om vir hulle koelte te gee en het hulle aangenaam te maak. Kan jy sien, in die primitieve tyd van Mooses, dat sy verhouding met God, die skepping in aksie bring. En dan bring Mooses die volk terug na Sinai toe, want God sê, ga die volk, bring hulle hier. Kom by Sinai, Sinai Horeb, selle berg, die selle berg is aan die brand, God is die aannemer van die persoon nie, ons gesê, en God het genoeg vier, elk een van die ongeveer 3 miljoen jooikies te doen met wat hy met Mooses gedoen het. Kan jy jou voorstel, hoe groot zou die tent van samenkomst gewees het? Om 3 miljoen mense te vestig, kan jy jou voorstel dat die wolk nie afgekom het in die tent van samenkomst en Mooses met God gepraat het soos een man met sy vriend gepraat het nie, maar die, dat die wolk afgekom het en die hele laar van die Israelite, die hele laar van die volk oordek het, Weet jylle? Kom ons trek het net in ons termen vandag in. Besef jy dat God wil nie met een ou of twee ouwers of tien ouwers in een gemeente besoek en met hulle praat soos een man met sy vriend praat nie. God wil sy wolk oordek oor die totale gemeente en met die laaste man en die laaste vrou en die laaste kind praat soos een man met sy vriend praat. Dit is Godse hart. God soek nie buitenstanders nie. God het nie wit broekies nie. God wil nie passasiers heen nie. God sê, my oog is op jou. Ek wil jou intrek in hierdie Mooses lewe. Ek wil dit nie een ondervinding noem nie. Ek wil dit een lewe noem. Hy sê, ek wil jou intrek in die Mooses lewe. En ons weet wat die daar gebeur, want die vraag was, hoekom het God vir hulle die wet gegeen? hy het die wet gegee, omdat die volk gekies het, tegen verhouding. Mooses het uiteindelik ja gesê vir verhouding. Dit was maar een strijd, dit was maar een argument. Maar Mooses het in een in sy pad gestaan, totdat hy toegelaat het, dat God sy minnewaardigheid wegbrand. En nou kom die volk, en die volk sê nie, geef ons een Mooses, geef vir ons die wet, dat ons dit kan doen, dat ons daardoor kan lewe. Sê, ons sal dit self doen. Hulle bedank verhouding. En waarom kry hulle toe die wet? Jy sien die feit dat hulle verhouding bedank het, het hulle gestrand gelaat in een geskye toestand van God. Ons gesê die loon van die sonde is die dood. En die symptome van die siekte Ons sê die onder die skaap met die longontsteking, nee, die loon van sonde, sonde is om God se plan te mis. Die loon daarvan is die dood. Dood is om van God geskei te wees. Die simptome daarvan. Kyk mooi. Die volk is dood. Hulle is van God geskei. God kom soek hulle op. Ja, hy lei hulle uit. Sy wolk is daar, sy vierkolom is daar, sy wonderwerke is tussen hulle, sy Moses is by hulle maar hulle is nogthans, hulle is nie deel daarvan nie. Mooses is een met God, maar die volk is nie een met God nie. Hulle is dood, dis die siekte waarin hulle leid. En nou kom God en God sê, ek wil die rede vir die siekte in julle leven kanseleer. Daarom stuur hy die vuur van sy gees en sê, kom ons brand weg, kom ons brand weg die oortredinge, die misdade, die ongerechtighede, kom ons brand weg alles wat scheiding maak tussen my en jou. Kom ons hanteer die sonde, die loon van die son het ons sê is die dood, maar die, uit die doodheid het gevloei die misdade, die ongerechtighede en die oortredinge. En dit is doodslaan, echtbreek en steel en valse getuinis. Dit is die dinge waarvan die wet praat. Nou kyk mooi, God wou die sonde ophef. God wou by die oorsprong uitkom. Sonde is om Godse plan te mis. Wat is Godse plan? Godse plan is verhouding. Hulle sê nie vir verhouding. En toe hulle nie sê vir verhouding, toe laat het hulle gestrand in hulle sterwe, in hulle dood, in hulle geskeie toestand. En omdat hulle gestrand is in die toestand, sou hulle lewe die symptome dra van scheiding met God. Doodstaan echtbreek, steel, valse getuinis, sabbatsontheiliging, enzovoorts, afgoederij, al die dinge wat in die wet waarski. Dit sou dit dra. So, nou kry hulle die wet, en Paulus skryf vir ons en sê, die wet moes hulle tigmeester wees na Christus toe. Met ander woorde, die wet moes vir hulle laat verstaan, want kyk wat het die wet gedoen, ons gister weer gesê met die kamp, die wet het die symptome uitgewees, die wet het een lys gemaakt van die symptome, afgoederij, die naam van die Heere eidelik gebruik, kom ons noem het sommer vloek vir, vir short, uh, sabbatsontheiliging, om nie my ouwers te eer nie, om dood te slaan, echtbrek te pleeg en te steel, valse getuinis te gee, om te begeer wat nie myne is nie, want jy sien die begeerte, die begeerte na my naaste sy vrou skep die echtbrek, die begeerte na my naaste sy goed skep die steel, oor jylle waar kom begeerte in, he. goed, so het hy al hierdie goed gedek, hy sê, as ek hierdie goeders in my leven sien, dan wees dit vir my, ek is geskui van God. So wat Ek sê, ek is op die kamp vir die vrouwens, ek weet, die is nie een pathologie nie. Julle weet, dat is een patholoog. Een patholoog is een medicus, wat daarin gespecialiseer het, om siektes te onderzoek, en siektes te diagnoseer. Maar hy behandel nie. Hy vertel jou net hoe siek jy is. So as die patoloog kyk na die letsel onder die microscoop, dan sê hy, dit is een kankergewas hierdie. Dan verwijs hy jou na die onkoloog, wat jou moet behandel, of die chirurg, wat het moet uitsnij. Maar al wat die patoloog doen, die patoloog sê vir jou, jy is siek. <laughs> Jy sien, dit is wat die wet doen, die wet is patoloog. Die wet het die diagnose gemaakt, die wet het die tekens, die symptome van die siekte gemaakt, vir ons uitgewees, geluis, en as ons die symptome sien, dan sê ons, o, ons leie aan die siekte, ons leie aan die dood. Maar, as ons die siekte wil behandel, gaan dit nie help om die symptome te behandel, net ons gesê, ons moet die oorzaak behandel. En die oorzaak is sonde, en sonde is om Godse plan te mis. En Godse plan is verhouding. Soos, om nie in verhouding te staan met God nie, is om sy plan te mis, dit skui my van God, en dan volg die rest van die goeders. Nee. Goed, so jylle is nou, jylle is nou by my hoe dit gewerk het. Nou kyk nou, as ons na hierdie ding kyk, dan sien ons, daar is dus twee maniere. Paulus skryf nou, hy sê, die wet is bijgevoeg weens die oortredinge, want die wet moes die tiggemeester wees na Christus toe. Die wet het die diagnose gemaakt, en die wet het gesê, as jy die wet observeer, dis wat God vir hulle sê, terwyl jy nou dood is, terwyl jy gekies het om in die dood te bly, as jy die wet observeer, sal die wet jou gedierig daaran herinner, dat jy dit mis. En as jy gedierig bewus is daarvan, dat jy dit mis, sal jy in jou hart die behoefte begeert hee, om dit recht te stel, wat jy nie kan doen nie, want omdat jy dood is, werk die dood in jou, en omdat die dood in jou werk, kan jy so hard probeer, as wie jy wil, jy gaan dit nie recht kry nie, jy sien die fariseers gedink, hulle kry dit recht, Hy gesê, ons pleeg nie egbreek nie, toe sê Jesus, jy het gesê, oor dat vir die mens van die oudheid gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie, maar ek vir jou sê, as jy na vrou gekyk het, en jy het daar begeer, jy het klaar in jou hart met daar egbreek gepleeg. As jy vrou sonder rede kwaad was, en as jy gesê het, jou dwaas, jy klaar moord gepleeg. Daar sit al die mannen sy turf. So niemand kon, niemand kon, hierdie goeders doen nie. So al wat die wet moes doen, die doel van die wet was dus, om hierdie ouwens te herinneren te sê, al manier ons uit hierdie strik uit kan kom, is as daar een Messias kom, as daar een verlosser kom, as daar een ingryp kom, van boe af. Een ingryp wat hoer is as ons, een ingryp wat sterker is as ons, wat ons kan verlos van hierdie dood. En dit is wat God beloof het, het sê, ek sal vijandskap saai tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. En toe kom die vrouwse saad. Toe kom die Seen van God. Die vrouwse saad kom. Die Seen van God kom. En nou beskryf Jesaja sy komst. Jesaja beskryf dit so in Jesaja 44, hy sê, Ek delg jou oortreding uit soos een nevel, en jou sonde soos een wolk. Ek delg jou oortreding uit soos een nevel, en jou sonde soos een wolk. Keer terug tot my, want ek het jou verlos. Hy sê, hierdie goeders, hierdie goed het ek op my sien laat neerkom. Daarom sê hy, hy het hom wat geen sonde geken het, nie sonde vir ons gemaakt, so dat ons kon word die gerechtigheid van God. En laat ons het vir mekaar weer sê, wat het in die kruis toe gebeur? In die kruis het God gekom, en hy het sy sien wat geen sonde geken het nie, het hy geneem, en hy het vir my en jou, die mensdom, sy sonde geken, dit wat ons van God gesky het, die oortreding en die ongerechtigheid, die die symptome wat as gevolg daarvan gekom het, hy gevat, en hy dit op sy sien gesit. Sy sien daarmee sonde gemaakt, volledig, so dat daar niks oorgeblij het nie. En Jezus kom, en hy sê in die proces, hy sê, ek het gekom om die wet te volbring, nie om dit te ontbind nie, maar om dit te volbring. Want jy sien, as hy dit ontbind het, so hy net gesê, daps ouwers, daar is nie meer een wet nie, maar is nie wat hy doen nie. Hy sê, ek kom volbring die wet. Wat beteken het om die wet te volbring? Dit beteken dat al die oortredinge en die ongerechtighede wat die wet geluis het en gesê, dit is die straf daarvoor, want die wet bring straf. Jezus moes daar die straf dra. Daarom die geselsla. Daarom die spijkers. Daarom die elende aan die kruis. Daarom die vlam wat na die kruis gevolg het, nadat hy moes uitroep, my God, my God, waarom het hy my verlaat? En in die toestand van dood, dood wat hy namens my en jou gesmaak het, omdat hy sonde geword het met ons sonde. In die toestand gaan draai die laaste vereiste van die wet. Romeine 8 vers 3 sê, hy sê, God het wat vir die wet onmoendlik was, dier die swakheid van die vlees. Wat was vir die wet onmoendlik? Het was onmoendlik vir die wet om ons te herstel vir God. Het was onmoendlik vir die wet om iets te doen aan ons gevallen toestand. Hy kon nie. Daarom roep die beskryver van Hebreërs uit, hy sê, aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod, praat van die wet, hy sê, omdat die wet niks volmaak gemaakt het nie, maar aan die ander kant is daar een invoering van een beter hoop, waar die ons tot God nader. Hy sê, daar moes een verandering kom, die wet moes volbring word, maar sien jy, God kom nie en hy sê, fout kanseleer nie, God sê, ek kom volbring dit, hy sê, die jimmel en aarde sal voorbij gaan, sê Jezus, maar geen jood of titel van die wet sal voorbij gaan nie, met ander woorde, elke jota en titel van die voorskrifte van die wet moes nagekom word. Daarom sê hy, God het, wat vir die wet onmoendlik was, Romeine 8 vers 3, sê hy, omdat het krachteloos was dier die vlees. Jy sien, ons vleestoestand waarin ons was, in die dood, het die wet krachteloos gemaakt, ons het die wet toegegee, dat het heilig en goed is, ons gesê, dit is reg om nie echtbreek te pleeg nie, nie bloed te slaan nie, nie te steel nie, dit is reg, maar ons het nogthans doodgeslaan en echtbreek en gesteel, ons het nogthans begeer, ons, ons kon nie, want dit, dier die swakheid van die vlees, was die wet nie in staat om ons te red nie, God het, wat vir die wet onmoendlik was, dier die swakheid van die vlees, het hy die sonde veroordeel in die vlees, hoe het hy dit gedoen? Hy die sonde van die mens, hy het myn jou sonde veroordeel, veroordeel in die vlees van sy seun. Ons die Heere, onze God is een jaloerse God oor die wet, waar die misdaad van die vaders besoek aan die derde en vierde geslag van die wat my haat. Wat sê hy? Hy sê, ek het die misdaad van die vaders besoek tot in die duisendste geslag aan my seun, aan my kind. Hoor net, ek het die misdaad van die vaders besoek, tot in die duisendste geslag aan my sien. En daarom kan 2 Korinties 5,19 uitroep en sê, namelijk, God het die wereld met homself versoen, want so liefst God die wereld gehad. God het die wereld met homself versoen, dier hulle, hulle misdaade nie toe te reken nie, hoekom nie, omdat die misdaade besoek is, aan sy sien, tot in die duisendste geslag. Sien jylle wat er gebeur aan die kruis? En nou het ek en jy twee opties waar ons staan vandag. Ons het die wet, of ons het wat ek wil noem geloof. Geloof is die hand van my hart, het ons gesê. Geloof is om te aanvaar wat Jesus my gedoen het. Geloof is om Jesus' werke, Jesus' lewe, te ontvang. Wet is om het self te doen. En nou maak Paulus het baie sterk saak daaruit. Hy sê, daar is een van twee. Dis of, of Jesusin, of joune. Maar Paulus maak het baie duidelik. Hy sê, dis duidelik dat hier die werke van die wet geen vrees voor God rechtverig sal wees nie. En Paulus gaan verder, hy sê, hy praat van die wet, dan sê hy, dis die bediening van die dood wat met letters op klippe gegrafeer is. En jy weet, ek het gesê, dis die bediening van die dood. So Paulus noem die wet die bediening van die dood. Hoekom noem hy dit die bediening van die dood? Jy sien, omdat die volk gekies het om in die dood te bly, om gescheid te bly van God, omdat hulle teen verhouding gekies het, omdat hulle nie kans gesien het dat die vier van Godse gees klaarspeel met die fout van Adam in hulle levens nie daarom het hulle in die dood geblei, en daarom moes hulle die wet kry, en die wet is die bediening van die dood. So as jy onder die wet wil blij, as jy met jou eie werke wil, wil opereer, as jy dink dat jy dier die nakom van die wet, rechtverig voor God kan wees, dan betekent dit, jy sê, Heren, jy het nie kom sterf nie want onthou jy, 1 Korinther 15 het gesê daar by vers 16, hy sê, as Jesus nie opgewek is nie, as die dode nie opgewek is nie, hy sê, dan bly jylle nog in jylle sonde. Hy sê, dan is jylle genoeg litlis, dan is ons nog in ons sonde. Kom, ons draai dit om. Met ander woorde, as ons nog in ons sonde is, as ons dus nog sondaars is, nadat Jesus vir ons gesterf het en ons gerechtverig het, beteken dat Jesus nie opgestaan nie. Maar nou het hy opgestaan. Right, is jylle by my? Goed. Nou, so ek het een kese. Ek aanvaar wat Jesus gedoen het. Nou, verstaan jylle nou die wet? Hy sê die wet is een skadeweer van die toekomstige dinge. Hoor wat sê die wet? Die wet sê, gedenk die sabbadag, dat jy dit heilig. Gedenk die sabbadag, dat jy dit heilig. Sê, sta met jy arbeid, al jy werk doen. Maar die sevende dag is die sabbad van die Heere jou God wil ek jou iets vraag. Wanneer is jou sevende dag? Jy sien, solang jy onder die wet was, was jy in die eerste ses dag. Want toet jy al jou werk gedoen, en gewerk, en gewerk, maar het nie gewerk nie. Die werk het nie gewerk nie, hoor jy. Maar die sevende dag, in jou leven, was die dag, toe jy aanvaar wat Jesus vir jou gedoen het. Toes jy in die Sabbat van die Heere jou God toe doen jy? Geen werk nie. Toe doen jy geen werk nie. Waar jy gaan ek? Ek wil vir julle wees wat Paulus vir ons in Colossense 3 gesê het laas week. Onthou jy, Paulus het vir Colossense 3 gesê, hy sê, nou kom jy, hy sê, moet nie dat mense jylle verlei met drogrede, is nie, Godse geest het in jylle kom woon, die Christ, die salving van God, die salving van die Heere is onder jylle, in jylle, hy sê, en dit is die hoop van die heerlijkheid, is die hoop van hierdie vervulde lewe van verhouding, hy sê, en nou vermaan ek jylle, en ek onderrig jylle, om jylle volmaken in hierdie salving voor te stel, so dat jylle, jylle wandel en jylle stand ooreenkom binnen in die salving, en dan sê hy, moet laat niemand julle verlei met drogredes nie. Hy sê, want hierdie ouwens wat julle met drogredes wil verlei, en dan noem hy die godsdienstelsel, hy sê, wil hy julle met maande en tye en sabbate waarneem. Hier sê, nou kom die christenkerk oor die wereld. Die christenkerk het onder die roomse pagan afgoedediens, toe die sogenaamde christendom in die, in die baalgodsdienst by mekaar gekom het, het hulle dag verander en hulle het sondag, dis nou ons dag, ons sondag, het hulle die sabbadag gemaakt. En dis nie die sabbadag nie. Die sevende dagse adventiste en die sabbatariërs en die messiaanse jode sal vir jou baie mooi vertel, die werkelijke sabbat is vrijdag aand tot zaterdag aand. Dis so, hulle is reg. En hulle is baie ernstig houwer om het te hou. En net so is die christene baie ernstig om die sondag te hou, en nou debatteer en argumenteer hulle oor die saak. Maar wat is die sabbat? Hy sê die wet wat 'n skade weer het van die toekomstige dinge. sien jy? Die Sabbat wat hy sê gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig is 'n skade weer van die toekomstige dinge. Wat is toekomstige dinge? Die toekomstige dinge is dat ek rus van my werke. En dat dit nie meer deur die werke van die wet is nie want die wet vervul. Nou sê hy aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod weens die swakheid en die nutlosheid daarvan, maar aan die ander kant is daar die invoering van van een beter hoop, waardoor ons tot God nader, nader tot God, sê nader tot my, ek sal tot julle nader, God sê ek soek een nabij verhouding met jou, hy sê in een nabij verhouding, die nabij verhouding is net moendlik, as jou werk nie meer een rol speel, as die goeie goed wat jy gedoen het, en al jou prestaties, en al die koeksisters wie jy gebak het, en al die beeste wat jy gegeet vir die bazaar, nie meer punt te tel nie. As al die simpel dinge wat jy gedoen het, en al die bedrog wat jy gepleeg het, en al die oortredings en die misdade van jou leven ook nie meer punt te tel. Want God het het alles wegneem. En al wat tel, is die geloof wat in Godse liefde werk. God kom in sy liefde en hy sê, ek het alles wat scheiding maak weggevat. Ek het jou geheiligd ek myself vir jou oorgegee om jou te heilig te reinig, dat so dat jy sonder vlek of rimpel, sonder gebrek vir my kan staan. En as ek dit aanvaar, so sê ek het een ding, ek het werke, wet, of ek het geloof, Jesus. Geloof is verhouding, of werke, dis die twee. Maar nou sit ons in te strykelblok in hierdie ding. Jy sien, ons kan dit so ver vat, dat ons nou totaal stop en niks meer doen nie sê, geloof het nou alles vir my gedoen, nou verval enige aksie, maar nou kom Jacobus met hierdie moeilike saak, want nou ons praat oor die volwassen man, en Jacobus sê, die geloof sonder die werke is dood. Nou het ons so pas gesê, as daar werke is, werke staan geloof tegen. Maar nou kom Jacobus en hy sê, nee, maar geloof word bevestig dier werke. Nou wat sy werke praat ons van? Sien jylle? wat sy werke is hier nou te sprake? En dis die beeld dat ons gekry het, dat ons gesê het, God het van my volmaakte stand gegeen, maar ek kan nou daan wandel. Nou, praat ek en en dan weer oor die ding, kom ons vat het net weer eenvoudig vast. Kijk nou wat het gebeur. Hy sê, ek delg jou oortreding uit soos een nevel, en jou sonde soos een wolk, Jesaja 44-22. Die opsomming van die evangelie, van wat Jesus kom doen het. Ek delg jou oortreding uit soos een nevel, jou sonde soos een wolk. Hy sê my ander woorde, ek vat alles weg. God sê, ek kanseleer, ek delg jou oortreding uit soos die nevel, en jou sonde soos die wolk, ek delg het uit. Maar hoe lyk ek daarna? Sien jy, hier is ek, hier is die mens. En ons sien die loon van die sonde is die dood, en die symptome van die sonde is die misdaad die oortreding ongerechtighede. Nou sê hy, ek delg jou oortreding uit soos een nevel, en jou sonde soos een wolk, waar laat het jou? Dood. Hoor jy, wat is geloof? Geloof is om te aanvaar dat het nie my werk is wat het wegvat nie, maar Jesus in wat het wegvat. Maar wat is die werk van geloof? Die werk van geloof is om ja te sê vir verhouding, hoor wat sê die tweede deel van Jesaja 44, 22 hy sê, keer terug tot my, want ek het jou verlos, ek het jou verlos van die sonde, ek het jou verlos van die ongerechtigheid, die oortreding en misdade, aan hulle sondes, en hulle oortredinge, sal ek nooit meer dink nie, sê God. Hy sê, ek sal barmhartig oor hulle wees, ek sal er nooit weer aan dink nie, maar nou sê hy, keer terug tot my, en jy sien, die opheffing van dood, dood sou wees, die opheffing daarvan, sou wees lewe. En wat is dood? Dood is een gebrek aan verhouding. So wat is lewe? Lewe is verhouding. Ver, lewe is die keese tot verhouding. Nou kijk mooi wat het gebeur, nee. Ons, ek hoor hier gegons hier tussen ons, oor die ding van, van wedergeboorte kan ek het weer een keer stadig sê, dat ons het verstaan. Jy sien, ons het die, ons die term wedergeboorte in die kerk gekry, in die godsdienstvorm gekry, en ons praat nou nog in ons volksmond van wedergeboorte, ek is een wedergebore kind van die Heere. Luister, per definitie, is daar niemand op hierdie planeet wat nie wedergebore is nie. Laat ek het verduidelik jy moet net wedergeboorte recht verstaan, anders verstaan jy my verkeerd. Jezus sê van Nicodemus, as jy nie weergebore word nie, jy sê die wet moes hulle tig geweester wees na Christus toe. Die wet moes hulle herinner, dat daar een Messias moet kom, dat daar een geboorte uit die hemel moet kom, dat iemand van die hemel moes kom, om die saak te kom rechtstel wat Adam verbrouw het. Daarom skryf Paulus vir ons, want daar het iemand gekom, want Paulus skryf dier die misdaad van een, het die son in die wereld gekom, dier die son het die dood. En dan sê in vers 18 van Romeine 5, en daarom soos dier een misdaad het vir amal tot veroordeling gekom het, sal het dier een daad van gerechtigheid wees, van Jezus Christus vir almal tot rechtverigmaking van die lewe. So as jy sien, as Jesus sê, die woord wedergeboorte skies bestaan nie, is een vertaling die woord wat daar staan is, daar staan, as daar nie een geboorte van boer plaasvind nie, as daar nie een geboorte vanuit die hemel plaasvind nie, sal jy nie die koninkryk van God kan sien nie, sal jy nie kan sien die koningskap wat God in gedachte het vir die mens op aarde toe, hy gesê het, onderwerp jy die aarde neer sy oor nie. So daar is een geboorte uit die hemel nodig, en toe kom Godse gees, en hy het Maria oorskadie, en hy het in haar verwek die woord van God, wat levend geword het, en onder ons kom woon het. En die geboorte in die hemel het plaasgevind. En hierdie laaste arm, wat geen sonde geken het nie, maak God sonde met ons in, en hy vat ons, hy sê, ek delg jou oortredinge uit soos een nevel, en jou sonde soos een wolk, hoe het hy dit gedoen? Hy het nie gesê, daps ouwers, dis nie meer nie wat het hy gedoen, het sê ek het gekom om die wet en die profete te vervul, om dit uit te delg, om dit uit te delg my oortredinge en my sondes uit te delg, soos een nevel en, en soos een wolk, moes hy dit op sy seen plaas, en hy moes sy seen daarvoor straf, tot in die hel. Hoor jylle, die vervulling van die wet. En dis wat hy gedoen het in sy seen. En hoe kom ons ander kant uit? Ons kom gereinig uit, sonder oortredinge sonder rekord. Hy het omself vir ons oorgegee, Ephesus 5, 5, hy het omself vir ons oorgegee om ons te heilig, nadat hy ons gereinig het hier die waterbad hier die woord, so hy ons voor God kon stel, heilig, verheerlik, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, dis hoe ons lyk. Sien jy, dis volledige prentje. Dis wat ons aanneem. Maar wacht bykie nou kom jy aan hem. Nou sê Jesus vir Nicodemus, nou strijd Nicodemus, hy sê, ek kan nie weer in die skoot van my moeder ingaan nie, want hy staan, verstaan die ding verkeerd. Nou sê Jesus vir hom, wat uit vlees geboore is, wat uit vlees, dis ek en jy, ons is normaal uit water geboore, uit die vruchtwater, uit ons maas uit geboore. Ons is allemaal een naalkie. Ons is uit ons maas uit geboore. Hy sê, wat uit vlees geboore is, is vlees. Maar wat uit gees geboore is, is gees. Hy sê, as jy nie uit water en gees gebore word, die kan die koninkrijk van God nie ingaan nie. Nou sê Johannes 1,12, hy het na sy einde omgekom, maar sy eie mens het om nie aangeneem nie, maar hy, almal wat om aangeneem het, almal wat om ontvang het, almal wat ja gesê het vir hom, aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God te word. Hoor jy? Jezus maak een uitspraak, hy sê, hy sê, ek sal die vader vraag, en hy stuur julle die trooster, wie is dit, die heilige geest, hy sê, en hy sal by julle kom woon, ek sal by julle kom woning maak, dier sy gees, reg? Hy sê, en die gees kan die wereld nie ontvang nie, omdat hom nie sien nie, maar julle kan hom ontvang. So kan jy duidelik sien, dat daar ouwens is wat die gees ontvang, en ouwens was wat hom nie ontvang nie. So moet nie verwar raak en nou een stelling maak en sê, almal het die gees van God nie. Is nie waar nie. God sê, daar is Godse kinders en daar is die wat nie sy kinders is nie. God sê, ek het vir amal gesterf. Die geboorte van boe is vir alle mense. Die term wat ons wedergeboorte vertaal het, is vir alle mense. Daarom skryf Petrus in 1 Petrus 1 vers 3, geseend is die God en Vader van ons Heer Jesus Christus, wat ons die wedergeboorte geskenk het tot een levende hoop, dier die opstanding van Jesus uit die doodheid. Dier die opstanding van Jesus uit die doodheid, het hy ons die recht geskenk, het hy ons rechtverdig. So ek wil sê, die feit dat hy ons gerechtverdig het, die feit dat hy ons heilig sonder gebrek, sonder vlek of rimpel voor God gestel het. Dit is die wedergeboorte. Wie is ons? Ons in die geval is die mensdom. Daar is niemand daar buiten. Daar is niemand, daar is selfs nie een daar buiten, wat nie ingesluid was. Want dis wat oor Jesus sê, so lief het God die wereld gehad. Hy het die wereld met homself versoen, dier hulle, hulle mis daar nie toe te reken, die wereld, dis die instroom nog nie aangeneem het nie. Daarom het Romeine 3, 22 gesê, die gerechtigheid is dier die geloof van Jesus Christus, vir allemaal en oor allemaal wat geloof, oor die twee groepe, daar is geen onderscheid tussen die twee groepe nie, vir allemaal en allemaal wat geloof, die twee groepe, hy sê, want allemaal twee groepe, die wat geloof en nie geloof nie, in elk geval, al twee gezondig en die heerlijkheid van God ontbreek, maar, al twee die groepe, wat gezondig het en die heerlijkheid van God ontbreek, die wat om aangeneem het en die wat om nie aangeneem het nie, word sonder verdienste gerechtverig dier die offer waar hy geseen is. So jy sien, om rechtverig voor God te wees, is Godse werk. En jy sien, om in verhouding met God te kom, ek kan net in verhouding met God kom, as ek verstaan dat ek rechtverig is. Solang as ek een sonder is, een sonder kan nie voor God staan. Een sonder sikkel met sy verhouding met God. Wie ek, hierdie jongman het my so laat dink, hy sê, twee jaar gesoek en toe het hy opgegeen, toe het hy besluit, God is nie toe sluit hy nou van Ida van is. Weet jy wat het met my gebeur? Van ek my verstand gekry het, dat ek na God begin soek. Solang as wat ek lewe, kan ek onthou, dat ek God gesoek. Ek het het nooit so geformuleer nie, maar hierdie oude het my geformuleer. En ek was 24 jaar oud, ek wil amper sê, as ek dan nou rarig begrip begin kry het van die goed, kon het al so hier op vier rond gewees. Ek het 20 jaar gesoek. Ek het 20 jaar gesoek het ek godsdienst bedrijf en gesoek na God. 20 jaar. In die 21ste juli 1974 God omself van my geopenbaar. Hoekom? Hoekom het hy omself van my geopenbaar? Hy het van vier af, hy het van vier man, nee, hy het van, van conceptie af. Het hy al gesê, my hand op jou. Ek heb die naam geroep, is myne jou profeet van die nasies gemaakt, waarheen ek jou stuur, daar moet jy gaan, hy het toe al gedoen, wie wat was my moeilikheid, my probleem was, ek het besef, hy het my oortreding en my sonde uitgedeeld nie, en ek is geleer, dier die drogredes, waarop dier het Moulis waarski, ek is geleer dier die drogredes, dat ek een sonder is, en omdat ek een sonder is, Jy sien, as jy een sonder is, het Jesus nie jou sonde weggeneem. Hoor jy? Right, nou wat is die werke van geloof? Die werke van geloof is om te aanvaard wat hy gedoen het. Dit is geestgeboorte. Hy sê, wat uit vlees geboor is, is vlees. Dit het ons allemaal, dit is een gegewe van elkeen van ons. Elkeen van ons is uit die water geboor. Elkeen van ons het een naalkie. Elkeen van ons is uit ons maas geboor. Dit is een gegewe. Dit is die eerste gegewe. Die tweede gegewe is, die Seen van God was die lam wat die sondes van die wereld eh, ek ingesluid, kom wegneem het. Wat ons sondes uitgedelg het, en ons oortreding is soos het nevel en ons sondes soos een wolk. Dit is die tweede gegewe. Die derde gegewe wat nodig is, is vir my om dit aanvaar. En Godse geest toe gang gee, om in my te kom woon. Kijk hoe werk dit, kan ek het so voorstel in die hemel. Godse ruimte. Nee. Hemel, ons verstaan nou hemel as bykie anders, nee. Want hemel is nou die plek waar ek een met God is. So eindelijk het hemel nou aarde toegekom. Maar in Godse ruimte, in Godse, kom ons noem dit, Godse ontoegankelike licht, het God een contract opgestel. Soos een koopcontract. En hy het gesê, ek neem jou aan om my kind te wees ek delg jou oortredinge uit, ek het alles gedoen, ek het dit, met ander woorde, ek het die vergifnis, ek het die voorsiening, ek het die geneesing, ek het die beskerming, ek het alles van wie ek is, elke belofte het ek in jou rekening inbetaal, as het ware. Hy sê, hier is die contract, ek teken dit, God sê, ek verbind my, ek teken die contract, daar is jou naam, daar is my naam, dit is een contract tussen my en jou, die wedergeboorte is hierdie contract, dit wat ons wedergeboorte noem, die geboorte wat uit die hemel gekom het, is Godse contract, wat hy door sy woord, dit is sy Godse postbus, Godse postbus is sy woord, hy is Godse postbus. Met Godse postdienst stuur hy hierdie contract na ons toe en hy sê, hy maak so'n klein potlid kruisie op een lijnkie daaronder, hy sê teken dit. As jy dit teken, activeer jy die contract. Jy sien, allemaal wat om aangeneem het, teken ek die contract dan vind geestgeboorte plaas. As ek die contract teken, dan kom Godse gees en hy kom woon in my. Hoor jylle my? So jy sien, wat het gebeur? Toe God ons sonde kom uitdelg het, en ons misdaad en oortredinge weggevat het, laat het nie meer bevoor om bestaan het, hy sê, ek gaan nie meer daar dink nie, het hy vir ons, het hy omself, het hy Godse gees, kon Godse gees kom na ons toe, en Godse gees is by ons, tussen ons, en in partij van ons. In wie is hy? Hy is in die van ons, wat hom toegelaat het. Want jy sien, eh, Hebreus 11 vers 6 sê, sonder geloof stomwintelik om God te behaag, maar hy wat na God gaan, moet geloof dat God is, en een beloner is van die wat hom soek. Jy sien, nou, nou gaan ek na God toe, en ek geloof dat hy is, en hy is een beloner van die wat hom soek, en nou kom ek in die waarheid na hom toe, en skier ek besef ek hier, hy sê, Jy sien, dis wat my gebeur het die dag. Ek het duisend keer in my leven die heren aangeneem. Maar nie een van die duisend keer het dit gewerk nie, hoekom nie, omdat ek te onwaardig en te onrein was, dat die heilige geest van die heilige God in my kon kom bly. So al wat ek eindelijk gedoen het, ek het nie, in plaas van om aanneem, vir my was net om om nader te nooi en te sê, Heere, moet my nie helemaal losie. Maar die dag toe ek besef, dat ek kwalificeer, hoekom kwalificeer ek? Nie uit die werke van die wet nie, maar uit die geloof in wat Jesus gedoen het. Geloof dat Jesus my geheilig het, gereinig het. Daar die dag, toe kom ek woon en toe ek opstaan, daar die maandagochtend, ek nieuwe skepping. Weet jy wat? Ek is al 2000 jaar gelede in nieuwe skepping gewees, in Godse oor. Maar eerst die sondag aand van die 21ste juli, het ek uiteindelik die contract geteken. En toe ek die contract geteken het, het het geldig geword. En het Godse geest sy intrek opneem. En was het nooit weer die selde. En vandaar vir het gewerk. En jy sien, dit is hoe geestgeboorte plaasvind. En as ek in die geestgebore is, dan gebeur hy iets met my. Hy sê, dan sê Petrus, het ek nodig om soos pasgebore kinderkies te verlangen na die onvervalste melk van die woord, dat ek daardoor kan opgroei. So kan jy sien, wat sal vervalste melk wees? Vervalste melk sal enige iets wees, wat ek moet doen, om volkome en heilig en rein voor God te staan. Enige iets wat ek moet bijdra, om heilig en rein voor God te wees. Dit sal drogredes wees, dit sal vervalste melk wees. Want die gegewe is, die gegewe is, dat met een offer hy vir altyd volmaak het, die wat geilig word, sien jylle. En nou, nou die godsdienst gekom, oor al die jare, uit die wet uit, en nou die, die jode gegaan en die wet uitgebrei, en gesê, alright, nou, dit is daarom baie moeilik, as jy nou die sabbat moet hou, as jy nou die sabbat moet hou, jy weet, wat is nou een sabbat? Jy sien, mag ek my bybel dra, of is dit werk? of kan ek net een papier dra? Toe sê hulle, goed, jy kan net soveel gewicht dra. Toe gaan sit hulle uitwerk en sê, as hy meer as soveel gram is, is het werk. Onder soveel gram, die werk nie. Toe sê hulle, maar jy weet as hy nou loop, as jy op reis gaan, kyk hoe erg was dit, as jy op reis gaan, hoe ver kan jy loop? Toe werk hulle uit die sabbatsreis, ek het nou nie precies uitgewerk hoe ver is nie, maar dit is nie vreselik ver nie. Jy mag een sabbatsreis, so as, as ek nou by Oostean en, en Annikie wil gaan keier, maar hulle het nou getrek, hulle is nou om die hoek, hulle is nie meer om hierdie hoek nie, dan sal hulle val hulle net so 10 tree buiten die sabbatsreis. Sorry, kan julle nie kom sien sondag nie. Come on. Ondou julle klein Stanley wat geloop het met sy voete in die water, en sy pa predikant, wat sê, jy swem nie op sondag nie, en hulle was 7 dae by die see wat het gereen het, en die 8 dag, die laaste dag is sondag, en, en eh, nou skyn die son, is die enigste dag wat hulle gaan swem, morgen vroeg gaan luister toe. Nou kan hulle nie swem nie, want is sondag. Nou loop hy met sy voet in die water, sê papa, van hoe diep af word het sonde. Sien jylle die dilemma? Sien jylle die krisis van die wet? En so het ons die een ding op die ander, het ons dinge waargeneem, ons het feeste, en nieuwe maane, en sabbate, en tye, en gebruike waargeneem, waarin ons geëtiketeer of gekwalificeer is as dat ons dan nou voldoen het aan 'n sekere standaard en hy sê dit is 'n gestrengheid teen die vlees wat nie dien vir enigiets anders as 'n gestrengheid of as 'n versadiging van die vlees nie. Dit was die gebruike wat God ons gegee het. Nou kom Jesus en Jesus kom op die Sabbatdag en hy maak 'n ou gesond. Hy by die bad van Bethesda nou die water geroer is, kom staan hy by die man, en hy sê, hy maak hom gezond, toe sê die fariseers en die jode op om, hy sê, want hy het twee goed gedoen, hy het God sy vader genoem, dis een vreselike ding, en, hy het op een sabbara gezond gemaakt, nou sê Jesus, nou wil ek vir julle vraag, help my gauw, het Jesus gewerk, dier op die sabbara gezond te maak, wat was dit, was dit een werk, of was dit een vrug, haha, <laughs> toe sê vir my, het jylle al gekyk wat gebeur met die pekanette van ons? Elke sondag gaan droppel hulle, hulle oes. Maandag sit die uniekies weer daar, sondag is hulle af, maandag sit hulle weer daar. Huh? Kan jy jy voorstel hoe sal dit wees? Huh? Maar dis die waarde is nie. Die sabbadag, in die sabbadag, dan draal hulle nog steeds hulle vruchte. En wie wat is nog interessant, die vruchte groei nog. Die wortels hou oh nie optrek nie, maar wie wat is dit een werk of is dit een vrug? Dit is een vrug. Jesus was een gezond maak, was een vrug besef jy, nou as Jacobus nou sê, die geloof sonder die werke is dood, is die werke waarvan Jacobus praat, is nie werke nie, het is vruchte. My lewe, dit is die vrug van my lewe. Maar besef jy nou, die vrug van my lewe, is nie nou meer die observatie van die dag nie, dit is baie lekker om die dag soos vandag te hee, en of jy dit nou een dinsdag of een vrijdag maak, of een sondag, ek gee nie om nie, ek like hierdie dag. Dis my die hoogtepunt van die week, want is die geleendheid ek en jy het om by mekaar te kom, omdat ons nie met ons normale goed bezig is nie. So die sabbat is vir die mens nie, mens vir die sabbat nie. En ek is so blij, daar is een dag in die week, wat ek en jy kan by mekaar kom, wat ons nie met normale goed bezig is nie. Maar weet wat, is die issue nie. Die issue van die sabbat, is om te rust van my werk, te sê, Heere, dis op die verdienste, wat ek waarde het. Dis nie my koeksisters wat ek bak en my geef vir die bazaar en my tiende wat ek kan betaal nie. Dis die werk wat my waardigheid gee. As ek dit snap. Maar, nou is daar min tyd oor, en ek moet nog oor die ding praat. Nou kom Paulus en hy swaai om na Colossense 3 toe, ek is nou dier Colossense 2, herhaal wat laas week gesê is. En dan, kom hy in Colossense 3 en hy sê, interessante goed, hy sê, maak dood dan nou jylle lede. Hy sê, as jylle saam met Christus gesterf, as jylle oortuig is, dat hy jylle ingesluid het, en jylle het nou saam met hom gesterf en opgestaan, hy het nog die dood bijgetrek, hy sê, as jylle dan nou bewustelik gesê het, ek leem my leven af, ek associeer my met die sterf en die opstanding van Jesus, dier die doop, hy sê, bedink dan nou, die dinge wat daar boe is, van God is, waar Jesus aan die rechterhand van God is, bedink dit, bedink wat waar, eerbaar, rein, rein, lieflik en loflik is, bedink dit. Hy sê, en nou kom Paulus en hy luis ek nog goed, dit klink vir my soos Exodus 20 in Colossense 3. Daar is een groot ooreenkomst. Hoor wat skryf hy in Colossense 3. Hy sê, maak dood, ek dink is vers 5, hy sê, Colossense 3, Vers 5, maak dood dan jylle lede wat op die aarde is. Nou hoor wat sy noem, hy sê, hoererij, onreinheid, hartstocht, slechte begeertes, gierigheid wat afgoede dienst is. Hy sê, vers 8, maar nou moet julle dit ook alles aflee, namelijk toren, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond, lieg nie vir mekaar nie. Wow, kyk mooi, waarvan praat hy? Waarvan praat hy? Hy praat van die wet. Kyk mooi wat hier aangaan die geskrifeleerders wil Jesus versoek, hulle vraag vir my vraag, hy sê, wat is die belangrikste van al hierdie klompgebooi? Hy sê, die eerste, in die groot gebod, is om hierdie God lief te hee. Wat, wat is liefde? Liefde is verhouding. Is om verhouding met God te hee. En die tweede, wat gelijk staan hiermee, is om verhouding te hee met jou naaste, met jou medemens. Wat sê jy, daar is die twee. Liefde tot God, of verhouding met God, verhouding tot die naaste. En nou kom hy sê, nou, nou luister mooi wat sê hy, Nou kom Paulus, en Paulus sit ons onder die tuchtiging, nou onthou ons die tuchtiging nou verstaan, he. tuchtiging is nie skuldigbevinding, nie is nie pak slawe dat krij nie, tuchtiging, die woord vir tuchtiging is opvoeding. Nou kom voet hy ons op, hy sê, verlang sterk soos pasgebore kinderkies na die onvervalste melk van die woord, en nou gaan hy een stap verder, en hy sê, vaste spuis is vir volwassenes, mense wat geestesvermoens besit, so hy sê, nou voet ek julle met vaste spuis, hy sê, nou kom tuchtig ek julle, ek kom heilig, kom reinig julle met die woord, kan hy ons reinig met die woord? Nee, ons is klaar rein oor die woord die woord het ons kom reinig, want Jezus het ons mos geheilig gereinig, sonder vlek of rimpel gestel. Maar as hy nou hierdie goed sê, waarvan praat hy? Hy praat van ons wandel. Want jy sê, my stand is volmaak vir God, maar my wandel is nog nie volmaak nie. En nou is Paulus' betoog, waar Paulus my onderrig, is om my volmaak in Christus voor te stel. Christus is nou die salving, die teenwoordigheid van Godse geest is nou in my. Hy sê, maar nou moet ek in die salving inkom. Hy sê, nou moet my gedachte ooreenstem met wat God sê binnen in my ek en God moet nou in ooreenstemming kom oor sy droom van my leven, en God sy droom van my leven is positief nie negatief nie. En jy sien, onder die wet was het negatief. Kerk was vir my een verskrikkelike ding toe kind was. Ek het God gesoek, maar kerk was sleg. Hoekom? Want daar had ek gehoor nommer 1 hoe sleg ek is, en nommer 2 het ek gehoor wat ek moet doen wat ek nie wil doen nie. Come on, is dit nie so nie? Want alles wat vir my lekker was, mag ek nie gedoen het nie. Ek mag nie sondag zwem nie my lekker om sondag te zweem. Tot vandag toe. Right. Maar ek mag nie gesweem het op sondag nie, hoor jy? Ek het gehoor by die kerk, wat ek nie van gehou het nie. Nou wil ek jou vraag, is God een pretbederver, of het hy gekom dat ons leven in oorvloed kan hee? Is sy leven in oorvloed een boring leven, of is dit een vol vervulde leven? Come on. Dis moos die grootste vervulling van leven wat hy is. Nou hoor wat Paulus aanspreek. Paulus spreek twee goed aan. Spreek twee verhoudings aan verhouding met God, verhouding met mede mens. Hy sê, maak dood jylle lede wat op die aarde is. Hy sê, hoerspel, hoererij, hartstog, onreinheid, waarvan praat hy? Praat van seksuele sondes. Sê hy daarmee, luister, God verwacht van ons, ons moet ons seksualiteit ontken. Of het God ons gemaakt as seksuele weesens? het God ons gemaakt. Hy het ons as hulp gemaakt, as pasmaats gemaakt, man en vrou, by mekaar te pas. Die selle Paulus sê, vir man en vrou, hy sê, onttrek jylle, hy praat van die huwelik, hy sê, onttrek jylle nie aan mekaar nie, behalwe, behalwe, as jylle al twee saamstem. Wederzijds so'n instemming, om jylle self, en dan vir een rede, om jylle self aan God te wei, Hy sê, maar kom dan weer by mekaar. Hy sê, so dat jylle nie in een stuk trap nie. Want nou, oor wat waarskie Paulus, hy sê, overspel en hoererij, <laughs> en onreinheid, daar is toch slechte begeertes. Hy sê, as my verhouding met my hevelik een vervulde een is, as my hevelik is, een liefdespel, een liefdesiektes wat voltooi word van verlaat, aankleef, een vlees, as hierdie liefdesiektes, as hierdie, as hierdie sprankel, as hierdie romanse, as hierdie heerlijkheid hierin is, dis ons wat God bedoel het. Het Salomo nie gesê nie, dat daar jou altyd vermaak. Dit nie wat Salomo gesê nie. Gaan lees weer hooglied. Dan sien jy, hoe dat God sê, luister, ek verwacht nie van jou, om jou seksualiteit te ontken nie. Ek het het vir jou gegeen. Ek wil jy, jy moet dit uitleef, tot die, tot die vervulling, tot die volheid daarvan, maar binnen die orde, wat ek daarvoor gestel het. So besef jy, as ek en jy, in ons verhouding met ons mans en ons vrouwens, as ons in ons hevliksverhouding hierdie vervultheid ken, sal ons oor rondwaal. Sal ons rondkijk, soos ander begeerte sê, hoor jy. Jy sien, as ek vandag vir jou moet sê, ontken jou seksualiteit, betek ons sal sê, go for it. Ander ons sal sê, onmoendlik ons verskil maar bykie met mekaar. Goed. Maar as ek dit vir jou so sê, as ek sê, ontken dit, dan loop jy met jou kop en jou arm by die deur uit. God het jou dit dan vir jou gegeen, hoe kan jy iets ontken wat God gegeen? So wat God sê, is hy sê, geniet het, beoefen dit, leef dit, geef vrye teels daan, waar? Binnen die orde van die rechte verhouding sien as ek een verhouding met God is, is ek volledig mens. My verhouding met God, bring al die processe, al die biologie wat daar binnen in my is, bring dit in aksie, dit versterk al die processe van my lichaam, as ek verhouding met God het. En nou sê God, ek het vir jou nog meer gegeen, ek het jou verhouding gegeen met jou man, ek het jou verhouding gegeen met jou vrou. Kom aan, hoor jy, sien daarin al hierdie vervulling. So sien jy, die goed wat Paulus skryf, wat een ooreenstemming trek met Mooses' wet, ons kan amper dit weer, Mooses' wet, wat ek so wil, is so makkelijk om te doen, as ons net twee reels onthou. Die een reel, wat oor die twee staan, is verhouding. Die twee reels is verhouding met God, verhouding met medemens. En wie was dit? Dit is op som van die wet. Kan jy hoor wat oor sê Paulus die wet heilig en goed? Nou, ons staan nie meer onder die wet nie, ons lees nie meer die wet nie, want wanneer ons onder die wet is, en die wet gelees word, sê Paulus, daar bedekking oor ons harte, hoekom? Omdat ons ons die wet lees en die wet observeer, dan beteken dit ons dink ons moet die werke van die wet doen om rechtverig vir God te wees, maar nou is dit voorbij, ons is nie rechtverig dier die werke van die wet, nie ons is rechtverig oor wat Jesus gedoen het, en daarom, daarom kan ons in verhouding staan. En dan vat Paulus het verder, hy sê, vrouwens, wees nie jylle eie mans onderdanig, manne, moet nie verbitter word tegen hulle nie, hoe sal manne verbitter wees toen hulle vrou is? As hulle toegankelijk is, verliefde nie. Hy sê, laat die liefde werk, dan sal ek al nie bitterheid wees nie. Maar manne, hy jylle vrouwens lief, hoe moet ons ons vrouwens lief wees? Soos Christus die, die gemeente lief gehad om self te veroorgegeet om wat heilig, so as ek en jy, manne, as ek en jy ons ten doel stel, om te wees wat Jesus was vir ons. Want dis wat hy sê, manne, jylle meer eie vrou lief hees, soos wat Christus die gemeente lief gehad het. En ons begin met wat ons vir hulle sê, vir hulle sê, en van hulle sê, begin ons om ons vrouwens te was, met die waterbad van ons woorde. Hulle sê vir my, die naweek, die ons doen experiment, hulle vat water, gewone water, dan vloek hulle oor die water, hulle vervloek dit, spreek syke goed daar oor die water uit, dan vries hulle, kyk hulle na die kristalle wat die water vries, dan sit, dit, dit is chaotische patroone, die kristalle wat hierdie water vorm. En vat die selwe water, dan spreek hulle die sien en die woord van die Heere oor hierdie water. En soos wat hulle omvries, eh, maak dit die mooiste patroone, wat jy kan dink. Ek en jy, ons lichaam bestaan 80% uit water uit. So dink bykie manne, wat jy vir jou vrou sê, en aan haar sê. Tot water, maar ek, ek gebruik nou sommer die water as voorbeeld, die 80% water in haar, wat die effect daarvan is, wie waardeer dier wat jy sê? Kan jy sien, verhouding. Verhouding gaan haar laat blom. Vrouwens, verhouding gaan jou man laat blom. Jylle verhouding, kyk nou mooi, my verhouding met God, het my verbind, want ek hoor wat hy van my sê, wat doen die water in my? Hoe lyk my waterkristalle? Hoe lyk my 80% water? Want as ek my onder Godse woord had, nou sê Paulus in, in Colossense 3, hy sê, vermaan mekaar met psalms, lofsange, geestelike liedere, hy sê, kom by mekaar, spreek Godse woord, dit is wat ons doen, so wat doen ons? Ons bezig om Godse woord te spreek oor die water, oor hierdie stelsel, oor hierdie biologie van my, En wat moet die effect wees? Die effect moet vrede. Die effect moet hierdie prachtige kristalle wees, wat in my leven plaas, wat die chemie wat binnen in my plaas vind, wat God bedoel het, so wat moet hier uitkom? Hy sê, wat uit my uit so gegaan het, so onrein wees, maar wat gaan nou uit my uit? Uit die oorvloed van die hel spreek die mond. So uit die verhouding met hom, kan ek gee. Gee ek na my vrou toe. Wat doen dit met haar? Dit versterk dit, wat sy beleef, in haar verhouding met God. En wat sy vir my teruggeef, versterk dit wat ek beleef in my verhouding met God. Wat sy effect? Ons harmonie, ons vrede, vloe na die kinders. So wat sy effect in hulle levens? Wat hulle oor hulle uit ons mond uit? Waarmee gaan hulle school toe? Wat leel hulle met hulle maaikies? Waarmee gaan ek werk toe? Waarmee loop ek in die wereld in? Kan julle sien wat is die effect? besef jy dat al die goed wat Paulus hier luis, word automatisch nagekom, word automatisch vervul, en net twee goed, dis verhouding met God, en hy het verhouding uit met God uit, verhouding met mekaar, en uiteindelik moet ons daar vir mekaar sê, as nodig om een kees te maak in ons westerse wereld, waar dinge vinnig moet gebeur, en dinge moet gebeur, vir mekaar te sê, wat is het belangrijkste? Die mens of die goed wat moet gebeur? Nou praat ek myself. Die mens of die aksie? Die mens of die goed? Die mens is belangriker. En ek en jy, by die punt kan kom wat ons besef, God sê, jy is my belangrik. Die mens is my belangrik. Dan sal ons maar een extra dag kan wacht, om die werk afgehandeld te kry. Omdat die mens ja ons werkers, diensknechte, wees gehoorzaam in julle heren, hier staan het Colossense 3 gaan lees het, maar die mens vir ons belangriker is, as dit wat moet gebeur. Prijs die heren, vader, ek dankie vanmorgen, dankie vir die woord in ons midde, dankie heren, dat jy vir ons verhouding gegeet, dat jy ons geskip het met die biologie, met die lewe, en dat jy ons uitnooi en uitdaag, om hierdie lewe te leef in sy volheid. Heere, dat, dat die normale processe van ons levens vervullend, heerlijk is, ingesluid is in die lewe en oorvloed. Dat niks in konflik is met u, met u skepping nie. En Heere, dat ons in u, in die heerlijkheid kan leef, in die grootste vervulling van lewe kan ervaar. Dat u daaruit ons voet met een verhouding, met verhoudings onder mekaar, met mekaar. Heere, waarvan, waarvan die heerlijkheid net groter word. Waar ons saam verander word, van een vorm van heerlijkheid na die volgende. Verander word na die beeld van ons skepper. Ons eer die vermoorde Vader, in Jezus naam. Amen.